Hristos Voskrese iz mrtvih, smrti usmeh obdal, Isuši Bogu bježi darova. Hristos Voskrese iz mrtvih, smrti usmeh obdal, Isuši Bogu bježi darova. Hristos Żyło w grobie żyło. i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših Gospoda Isuse Hrista, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos Hristos. svijeta već uveliko djeluje i na žrtvu prinosi duše mnogih. Sinoć poslije odsluženog Denija, a imajući mogućnost da se ovih naših terasa manastirskih pa iz naših kelija, to baš nije tipično za manastire, da u kelijama mogu sasvim jasno da slušaju i da učestvuju u događajima koji dolaze iz grotova ovoga svijeta, slušajući i prateći izbor DJ-eva, uključujući njihove usputne komentare, e, primijetili smo da je ta scena i ta zabava jednaka onom ugođaju koji može da vam priušti električna stolica. E to je bukvalno e, prženje i priključivanje na visoki napon, bez ikakvog pretjerivanja. Taj napon se osjeća i u e, našem manastiru, koji ipak ima ne bilo kakvu izolaciju, a možete zamislite kako je tek tamo u tom epicentru, u tom kazanu satanskom. To je bukvalno prženje. To je ubijanje i duha, i duše, i tijela. Klasična, moderna giljotina. A ono što je zabrinjavajuće jeste da takva surovost i okrutnost koju satana projavljuje prema nama, ljudima, e, nama uopšte ne izgleda kao krutnost. Naprotiv, mi je smatramo vrlo dobro organizovanom zabavom. A do toga dolazi kad je korijen našeg života otrovan i kad su naši duhovni vektori pogrešni. ljudski rod koji zaboravlja da smo u početku doživjeli veliku traumu i da posledice tog događaja, to jest pada i dan danas djeluju i na taj način se projavljuju, u to polje ulazi vrlo smjelo draznoveno, oholo i gordo. U toj gordosti, a gordost je jednaka slijepilu, ništa ne primjećuju. Naprotiv, smatraju taj prostor osvijetljenim, obasjanim i istinitim, čovjeka dostojnim. A to su, braće i sestre, E, ipak e, posledice, ne uzroci, da bi čovjek došao do takvog stanja, do takvog nivoa bezumlja, pomračenosti, slepila, e, trebalo je da prethodi, da bi do takvih uzroka došlo, duhovno traumiranje i uvođenje u oblast neistine, prelista. Zato je prisustvo naše crkve i svjetlosti božanske u njoj, a ta svjetlost je nama ponuđena i na naše duše usmjerena, od ogromnog značaja, pogotovo u ove dane, velike i guste tame, u ovom sumraku apokalipsa, I kao što je Gospod danas u Evanđelju svojim prisustvom otvorio oči slijepome, ne toliko one tjelesne, nego one duhovne, da ga pozna kao Sina Božijeg, da ga pozna kao ovaploćenu svjetlost i da mu se pokloni. Isto tako Gospod Duhom Svetim prisutan u crkvi i nama nudi to isceljenje i to istinsko duhovno viđenje. A jedna od projava djelovanja te svjetlosti, simptom da je naš vid počeo da se oporavlja i da je naše viđenje zdravo i duhovno, ne jedini, ali jedan od prvih simptoma jeste ono čega u svijetu nikako nema i svijet svoje džake tome ne može da nauči. Njima tako nešto ni na pamet ne može da pada, a kamo li u srce da prodre. Taj simptom djelovanja isinte svjetlosti je znak da se naše oči polako otvaraju i da je u naše srce prodrla svjetlost koja izaziva postepeno svitanje i najavljuje dan nezalazni, jeste upravo viđenje svojega grijeha Duh Sveti preko naših svetih otaca, duhovnih terapeuta, a oni sami izliječeni terapijom Duha Svetoga ostavili su nam ta usmjerenja i znakove pored puta da možemo da razlikujemo put obmane od puta istine na tom putu istine ili života, prvi znaci na koje najlazimo jesu upravo viđenja svojih grijehova. Za razliku od puta pogibije, koji one koji tim putem hode ubjeđuje i uvodi ih u oblast obmane i lažne svjetlosti, ubjeđujući ih da oni imaju određene vrline i duhovne kvalitete, sve više ih nadimajući i tako naduti, zaneseni i prelašćeni, oni vrlo rado sjedaju na električnu stolicu, na njoj se zabavljajući pod velikim naponom. Ove nedelje praznovali smo jednog od velikih učitelja naše crkve, velikih i pravih duhovnika, staraca, tajnovidaca, koji našoj generaciji, a i svi drugi sveti oci, ali on posebno, E, može i tekako da pomogne. I njegovo ime i njegovo učenje sistematizovano i izloženo i na naš jezik, slava Bogu, prevedeno, predstavlja veliku Božiju utjehu i veliku svjetlost u kojoj možemo da prepoznamo sebe, svoje mjesto, svoju mjeru, svoj put, a u isto vrijeme, kako to biva tamo gdje istinita svjetlost svijetli, da prepoznamo i lažnu svjetlost, tamo demonsku, ono isijavanje duha laži. I zaista pored mnogih drugih učitelja, Sveti Ignjatije ipak zauzima posebno mjesto. Tako da bismo večeras u znak blagodarnosti njegovom trudu, njegovom bratoljubivom i bogoljubivom podvigu i poduhvatu ovo veče posvetili njemu i zahvatili nešto od žive i svjetlonosne vode njegovog učenja i naše duše nasladili, a i vas tim pićem, tim sveštenim vinom počastili u njegovo sveto ime. Na početku bi uzeo jedan odlomak iz knjige Arhimandrita Lazara Abašidzeja koji predstavlja živog naslednika svetog Ignjatija Brjančaninova. Arhimandrit Lazar je klirik Gruzijske crkve, i kako i sam govori i ispovjeda da se nije sreo sa učenjem svetog Ignjatija Brenčaninova, tada već kao monah, uveden u duhovni život onom prvom ljubavlju, prvom emocijom, od koje ne može da se živi, koja je istina neophodna e, da bi duša prišla bliže, ali od koje se ne može dugo živjeti, jer put je naporan, uzani, i malo je onih koji njime idu, tako da nam je uvijek potreban saputnik, iskusniji od nas, oni koji ga ne traže ili ne naljuše, ne ilaze na velike i strašne probleme i mnogi svoj život, duhovni život, završavaju tragično. Ovdje ne mislimo na one koji svoj život vide i vode na električnim stolicama, nego na one koji se eto, trude da u okvirima svetog pravoslavlja hode i napreduju. Međutim, bez duhovnog rukovodđenja to je prosto nemoguće. A duhovno rukovoditi ovim putem mogu samo oni koji su pomazani duhom svetim i duhom svetim izabrani kao oni koji mogu da vode i poučavaju. Tako je naš dobri otac Lazar milošću Božijom na samom početku svog monaškog podviga naišao na prva izdanja, štampana izdanja svetog Ignjatija Brančaninova. To čisto da znate da je on tek 80. godina, tačnije 88. godine prošlog vijeka, e, kanonizovan za svetitelja on i njegov sabrat i sapodvižnik Teofan Zatvornik, koji zajedno sa njim predstavlja nepogrešive učitelje pravog, čistog, duhovnog života. Tako da e, naša generacija i generacija Arhimandrita Lazara zapravo predstavljaju prve koje se srijeću sa tim adaptiranim našim mjerama i potrebama, adaptiranim učenjem velikih i moćnih duhova naših svetih moćnih otaca. I to je za nas velika radost i velika utjeha i potvrda da je Gospod sa nama i u ove dane i da će biti sa nama u sve dane do svršetka vijeka. Od učenja svetog Ignjatija Brančaninova i Teofana Zatvornika mi, braće i sestre, možemo da živimo, eto, dozvolite i da procijenimo do kraja vremena teško da će se tu nešto novo dodati. Istina, ima nekih novih trendova, <clears throat> nekih modnih kreacija u sferi bogoslovlja, ali to je više ostavljeno za akademske modne piste i tu se vrlo mali broj ljudi okuplja u atmosferi balova i u nazdravljanju u raznim šampancima koji pjenušaju sujetom i gordošću, a za narod, prosti narod, koji stremi onoj sveštenoj prostoti, ostavljena su sveštena i duhom svetim uprošćena i u prostoti moćna učenja znak raspoznavanja jeste i taj što su upravo učenje svetog Ignjatija Bračaninova i Teofana Zatvornika nepopularna u tim manekenskim krugovima. Njihovo učenje se tamo ne nalaze i ne izučavaju. Jer upravo oni, kao malo ko drugi, izobličavaju taj duh. Arhimandrit Lazar milošću Božijom naveden na tu knjigu koju je njegov manastir tada već posjedovao i bivajući obasjan svjetlošću istinitog duhovnog učenja i ostajući do dana današnjeg, jer on je naš savremenik živi u gorama Svete Gruzije, bivajući do kraja odan i beskrajno blagodaran Svetom Ignjatiju, na jednom mjestu ispovjedio je da da se nije sreo sa učenjem Svetog Ignjatija. Konkretno radilo se o knjizi Prinos savremenom monaštvu, to je jedno njegovo vrlo važno, kapitalno djelo, uz asketske oglede, vrlo važno i danas, slava Bogu, sve više čitano, ko zna gdje bi ja završio? Osjećajući da bi se strovalio negdje vođen svjetlošću svoga paloga razuma i tamom onih koji misle da vide, koji se toj prevesti nude drugima kao vodiči i onda svi i oni i, oni, i one koje vode završavaju u javni prevesti. Međutim, svjetlo slučajnje svetog Ignjatija njega izvela na put istinske duhovnosti i pravoslavne pobožnosti. I on je danas jedan od direktnih prejemnika duhovnog učenja svetog Ignjatija Brjančaninova. Jedan od onih koji je to učenje usvojio svim brazdama svoje duše, prije arhimandrita Lazara bio je i poštovani, mada ovdje malo poznati, e, iguman, ruski iguman Nikon Vorobiju, jedna izuzetna ličnost, jedan monah, brodolomnik koji je čitao svoj monaški vijek živio izvan manastira, bez bratstva, bez utjehe, po iznajmljenim sobama, radeći u stomatološkim ordinacijama, smiravajući se temeljno u onom duhu agresivnog ateizma, ali pun radosti jer je disao i bio nadahnjivan učenjem svetog Ignjatija, koji mu je u tom učenju obezbiljen svešteni prostor i uveo ga u jedan veliki i duhovni manastir. On u fizičkom prostoru manastira uopšte nije boravio i to treba da znaju savremeni roptljivi, kaluđeri, on nije ni keliju imao, ni bratstvo, ni klepalo, ni trpezu, nego je plovio sam, ali vođen i u društvu velikog svetog Ignjatija, koji mu je silom svog učenja obezbijedio keliju i izuzetno udoban duhovni prostor, nazvali bismo ga duhovnim manastirom gdje je opštio i za svoju sabraću i učitelje imao velike svete oce kojemu je sveti Ignjatije Brjančaninu predložio, prethodno svarivši to tvrdo učenje, napajući ga onako kao što majka napaja svoje dijete sveštenim materinskim mlijekom. I on je bio beskrajno zahvalen svetom Ignjatiju, koji je praktično postao njegov drugi spasitelj. Takođe, jedan od velikih savremenih ispovjednika čiste svjetlosti, prave vjere i prave duhovnosti, jer monah Serafim Rose, prorok 20. vijeka i veliki izobličitelj važnih duhovnih pravaca, mnogo je poštovao svetog Ignatija i Teofana Zatvornika i smatrao da oni koji danas plove morem ovoga života ne mogu doći do tihog pristaništa ili mogu, ali uz velike teškoće i veliki rizik, vođeni mudrim i svetim kormilarima svetog pravoslavlja i sveštenog predanja. A otac Lazar Abašize i svi oni braće i sestre koji su na pravom putu e, danas će vam jasno ukazati na svetog Ignjatija kao na onoga kojim je ne malo pomogao da se uključe na pravi način i da uđu na prava vrata u prostor crkve. Naravno, ovdje mislimo na duhovni prostor crkve, jer u fizički prostor crkve može i tele da uđe. U knjizi o tajnim bolestima duša, arhimandrita Lazara, koja zapravo predstavlja samo jedan rezime učenja svetog Ignjatija Brančaninova i u kojoj imate izobilje citata iz dijela svetog Ignjatija, u, u prvoj glavi nosi naziv šta je naročito važno na početku duhovnog života, učenik svetog Ignjatija arhimandrit Lazar zapisuje. Onaj ko je pažljivo čitao pouke svetih otaca crkve, sigurno je primijetio da se u ovim učenjima najviše govori o pokajanju, smirenju, i plaču pred Bogom zbog svojih grehova. Oci su o tome tako mnogo pisali da se gotovo na svakoj stranici u knjigama svetih otaca može naći slična pouka. Međutim, ma kako čudno to bilo, u naše doba hrišćani najviše zanemaruju unakažavaju i narušavaju upravo ovo učenje, ovaj najvažniji zakon duhovnog života. I to nije slučajno. Ovaj vijek ide ka svom strašnom kraju i približava se vrijeme sveopšteg odstupništva od istine vrijeme kada će đavo i sveopšta prelest zavladati svijetom. I zato se ljudi sve više zaglibljuju u svoje strasti, padajući u sve moguće grijehove i zablude. Prva pak bolest ovoga vijeka jeste gordost, I baš ona najviše podiže svoju glavu. Apostol Pavle je jasno prorekao da će u poslednja vremena ljudi biti. Citiramo drugu poslanicu Timoteju, gdje se kaže da će u poslednja vremena biti teško i da neće prihvatati zdrave nauke, a to je zdrava nauka svetog pravoslavlja i zdrava duhovnost svetotačkog predanja, koja danas, braće i sestre, vrlo teško da se prihvata. Vrlo teško. Negdje postoji neko interesovanje, ali kad treba dublje zaći, ljudi brzo odstupaju ili prave neka neblagoslovena proširenja šireći uski put svetih otaca po mjerama svoje nadmenosti. Sveti apostol Pavle u ona vremena duhom svetim proriče i govori da će ljudi biti samo samoljubivi, srebroljubivi, hvalisavi, gordeljivi, hulnici, neposlušni roditeljima, neblagodarni, nepobožni, bezosjećajni, nepomirljivi, zlopamtljivi, klevetnici, neuzdržljivi, surovi, nedobroljubivi, izdajnici, naprasiti, naduveni, više slastoljubivi nego bogoljubivi, koji imaju izgled pobožnosti, a sile njezine su se odrekle. Ovo je, braći i sestre, ono što mi svakog dana prije svega primjećujemo sebi, a onda i oko sebe. Ovo je raspoloženje duha ovog vremena i ovog naraštaja. I nastavlja Arhimandrit Lazar, kaže, i već sada svaki duhovnik koji se trudi da pomogne vjernicima, koji dolaze kod njega da bi iscijelili svoje duševne bolesti, zna kako je to danas složen posao, kako su se ove bolesti duboko uvukle u ljudske duše, kako su svi od najmanjeg do najvećeg obuzeti bezumnom gordošću, sujetom i samoljubom, kako su govorljivi, oholi, uvredljivi, kako su svi svojevoljni, nepokorni, neposlušni i nepovjerljivi. A ovo je najteže u duhovnom životu. Sada već rijetko ko vjeruje svojim nastavnicima, duhovnim ocima, svako više sluša svoj razum Ljudi se duhovnicima obraćaju samo prividno, samo zato što je to uobičajeno, a u stvari se u svemu oslanjaju na sebe. I zaista ovo je sušta istina. Se pojavlja jedan simptom da ljudi, iako dođe do toga da postave neko pitanje, jer to tako treba, ne čekaju odgovor. I u suštini oni i ne pitaju. Iako pitaju, imaju i odgovor spreman na svoje pitanje. Svoje pitanje i svoj odgovor. I zaista, i sami smo imali priliku da osjetimo i da prepoznamo da je to duh ovog vremena, jer negdje onako naivni pa još neupućeni, a biti upućen u ovo stanje znači biti iskusan i opitan, pa negdje onako u toj naivnosti misleći da te ovaj stvarno pita i da će te saslušati, pokušaš nešto i da kažeš, trudeći se da to bude ipak nešto što dolazi od svetih otaca, ti pričaš, govoriš, međutim, primjećuješ da te ovaj uopšte ne sluša. Da on već ima tekst koji ide između onoga što ti govoriš, odnosno što govori crkva i onoga što je on htio i što želi da čuje. Da postoji eh, jedan glas, da postoji jedan govor koji njega napaja, koji njega zadovoljava, da postoje odgovori koje on bira na svoja na izgled postavljena pitanja. To je jedna strašna bolest i jedan jeziv duhovni poremećaj u kome se nalazi ogromna većina. To su veliki oci znali, Sveti Ignjatije to već najavljuje, a savremeni oci, oci u pravom smislu riječi, kako govore njihovi savremenici, sve su više čutali, a bilo i onih koji nisu mogli ništa da kažu, vidjevši da onaj koji dolazi i ne pita i sve kad bi čuo odgovor ne bi ga prihvatio. Zato crkva, braći i sestre, danas primjećujete i sami sve više čuti. Ne zato što nema šta da kaže, nego nema kome. Naravno, mislimo na zdravo učenje, oni koji češu uši ima koliko hoćete. Njih možete naći bilo gdje. Uopšte, nastavlja svet, e, starac Lazar, vrlo je žalosna slika sadašnjeg duhovnog života, iako bi je vidio neko od drevnih otaca, svojim očišćenim pogledom, vjerovatno ne bi izdržao ovakav prizor i gorko bi zaridao zbog naših duša. Iako postoje neki pokušaj da se ovo naša doba nazove novim dobom i novim izlivanjem duha svetoga, pa vidimo da sve češće postoje neka euforična ili, kako kaže Himadit Lazar, histerična duhovna stanja gdje se govori o nekom duhovnom progresu, napredovanju, novim otkrovenjima, Međutim, gledajući iz ugla svetog apostola Pavla i duhom svetih otaca, ovo naše vrijeme, braće i sestre, e, najtužnije što se duhovnog stanja i nivoa tiče. A Pahomije Veliki, koji je živio još u četvrtom vijeku, u duhu Božjem bilo je dato viđenje o tome kako će živjeti poslednji monasi, njemu je bilo otkriveno, jer je bio jedan od prvih otaca i utemeljivača monaškog opšte žića, da mu je bilo dato da vidi kako će živjeti poslednji monasi. I posle tog viđenja on je dugo plakao, patio i odbijao da jede prožet dubokom tugom i viđenjem tih tragičnih vremena i strašnih katastrofa. Ako je tako u monaštvu, braćo i sestre, onda nemojte da mjerite temperaturu izvan manastira, jer e, stanje u manastirima, duhovnost manastira oslikava duhovnost jednog naroda. Nemoguće je da bude e, duhovni prostor izvan manasira, recimo u našim parohijama, od onoga koji jeste u manastirima. Ako je u manastirima teško stanje, onda kako je tek izvan? Međutim, nastavlja otac Lazar, uprko s ovim viđenjima, istinitim viđenjima svetih otaca, mi smo se toliko navikli na ovu situaciju, na to mrtvilo duhovno, da uopšte ni ne vidimo svoju nesreću. Mnoge strasti se danas tako otvoreno šire u hrišćanskoj sredini, nazovite pravoslavnoj, crkvenoj, i zaista je tako, kako toga smo nagurali i blagoslovili. I prema njima se ljudi odnose kao prema krajnje nevinim, pa čak i zabavnim crtama karaktera. Niko ih se ne užasava, ne sprečava ih, mada mnogi od ovih nestašluka direktno ubijaju dušu i siju duhovnu smrt oko onog koji spoljava datu stras i njome zaražava drugi. Iz tako jadnog stanja, zbog napuštanja pravilnog učenja otaca crkve, zbog odsustva iskusnog i pažljivog pastirskog nadzora nad vjernicima, dešava se pogibeljno odstupanje od spasonosnog puta. I to se naravno prije svega ogleda u tome da hrišćani gube ili uopšte ne nalaze istinski duh pokajanja. Pravi, pravilen pogled na svoju grehovnost i na svoj pad. Prostije rečeno, ne znamo ko smo mi zaista, u kakvom smo odnosu prema Bogu, kakvi smo pred njim, kolika je njegova veličina i kakva je naša grehovna rugoba. Ovo znanje daje pravoslavlje. Sama ova sveta riječ već mnogo govori. Pravoslaviti Boga, odnosno pravilno i tačno shvatiti veličinu, slavu Božiju, dostojno ovoj veličini izražavati hvalu, slavosloviti svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Međutim, ovo znanje je neraskidivo povezano sa pravilnim i tačnim shvatanjem našeg sobstvenog pada ništavila i nedostojnosti i da sa strahom izgovaramo ime Božije. Neprestano veličanje Boga i neprestano smiravanje sebe, to je pravoslavlje. U ovom kratkom izlaganju duhovnog sina svetog Ignjatija Brjančaninova vidimo i plodove zdravog učenja. I jedini način da u našoj crkvi Boga proslavljamo onako kako valja, da naš život bude pravoslavan, a na pravi način slaviti Boga, upoznati njegovu veličinu duhom svetim, nemoguće je dok kroz dveri pokajanja, to jest kroz poznanje svoje pale prirode, svoje palosti, svoje ogrehovljenosti. Bez tog poznanja nemoguće je progledati i u istinitoj svjetlosti vidjeti svjetlost. Viđenje svojega grijeha, braće i sestre, jeste svitanje novoga dana, jeste svitanje vječnoga života, jeste početak onog vječnog zrenja i besmrtnog sozrcavanja besmrtnog Bog. Zato Duh Sveti, kroz učenje Svetog Evanđelja i Svetoga predanja, insistira da idemo tim putem. Da to budu naša prva duhovna viđenja. Viđenje svojega grijeha. I u našem učenju, u učenju naše crkve, naravno i u njenom svetotajinskom djelovanju i bitisanju, ali i u učenju koje je takođe svetotajinsko, svešeno učenje, Hristos je prisutan i isjeljuje nas, otvara naše oči da vidimo. Kao što je otvorio oči slijepome od rođenja, tako i nama danas, braći i sestre, On otvara oči blagodaću svoju. A znak da smo progledali jeste viđenje svojega grijeha. I zaista, zahvaljujući svetom ocu Ignjatiju, e, do nas je doprla ta spasonosna informacija, možemo je slobodno takvom i smatrati i nazvati. Jer ni jedna druga duhovnost, ali baš nijedna, Da ne govorimo o daleko istočnim kultovima, znate, to je, to je prefinjeni satanizam. Znate, to je potpuna suprotnost ovom učenju. Potpuna suprotnost. Duh Sveti otkriva viđenje svojega grijeha, a duh satanski te ubjeđuje da si Bog. I uvodite u proces samooboženja Duh Sveti, i On te vodi, ali uvodite na istinsku kapiju, na istinsko poznanje, da bi Boga i mogućnost oboženja prepoznao ne u sebi, nego u onome koji je radi tebe, baš radi tebe i u tome si maksimalno ispoštovan kao ličnost, Zar ima potrebe, braćo i sestre, da izlazimo iz prostora crkve, jer nas ona dovoljno nije ispoštovala, nego će da nas ispoštuje tamo neki apsolutni duh koji ni ime nema, ni lice nema, ni biće, ni ličnost. A ovdje se sami Bog, znate, ovaploćuje radi tebe i radi tvoga spasenja i radi tvoga oboženja i vječnog sjedinjenja sa njim. I tu smo svi bez izuzetka maksimalno ispoštovani. Na kraju, šta mi možemo više i da tražimo? Pa nismo mi to ni tražili, nego nam je to došlo na dar. To nam je sišlo sa nebesa. Mi smo došli do takvog nivoa, a i danas se nalazimo na takvom nivou, da malo kome pada na pamet takva mogućnost da su nebese otvorene i da je car nebeski sišao na zemlju i otvorio nam nebesa i otvorio vrata kroz koja možemo da uđemo u nebeski prostor. A ta vrata su vrata crkve i njen svetotajinski prostor. I otkud onda potreba da izlazimo iz crkve? da napuštamo takvo dostojanstvo i da se topimo i davimo u močvari lažnih učenja i lažnih duhovnosti. U svojim djelima Sveti Otec Ignjatije, nudeći nam tu, kako rekao smo, spasonosnu informaciju, jer to, braće i sese, nigdje nećete čuti, na to ne možete naići do učenju svetih otaca. To je, e, vjerujte mi, to je odlučujući trenutak. Evo ovako što kažu i, i da podijelimo sa vama, kad smo milošću Božjom naišli na učenje svetog Ignjatija, spremni da krenemo na put spakovali kofere, odlučili da idemo, da živimo duhovnim životom, misleći da ćemo mi to vrlo ovako da organizujemo, jer eto, potrebno je samo poželjeti duhovno da živiš i to je to. Put je širok, nema šanse da omanaš. Međutim, srce srceznavac, vidjevši valjda našu dobru namjeru i potpunu prazninu u duhu, vidjeći da ćemo se strovaliti u jamu prevesti, posla nam svojim neizrecivim promislom, kao što šalje i pauku, mušicu u njegovu mrežu, a naša mreža duhovna je taman bila kao paučina jaka, posla nam taj dragocjeni zalogaj, znači tu sveštenu mrvicu sa carskih trpeza svetih otaca, to jest knjigu svetog Ignjatija. Kad dakle, smo mi pročitali, braće i sestre, to jednostavno, moćno i nama posvećeno učenje, pravo da vam kažemo, mi smo se u početku malo i uplašili. Zato što je smjer, duhovni smjer svetog Ignjatije, bio potpuno suprotan onom našem umišljenom smjeru i pravcu kretanja. Mi smo krenuli u potpuno suprotnom pravcu. Uopšte nije padalo na pamet da je ovo put duhovnog života i da nismo povjerovali svetom Ignjatiju ili da nam je to pričao neko drugi, a ne provjeren lik i svetitelj crkve, mi bismo tu njegovu priču smatrali nedovoljno duhovnom i istinitom, možda i prelašćenom, smatrajući ona svoja duhovna stanja i duhovno stanje, nažalost, većine ispravno. A ovo što on priča, to je put poraženih, isprepadanih, paranoičnih, koji stalno nešto gledaju, boje se, provjeravaju jednom, drugi, treći put, ne otvaraju ni na prvo, ni na drugo, ni na treće kucanje, ne odazivaju se ni na javljanje angela, svetitelja, ni na mirise, ni na mirotočenja, ni na svjetlost ovu ili Stalno nešto provjeravaju, stalno nešto nisu sigurni i stalno se nešto bave svojim grijehom. To je za onoga koji ide putem prelesti, opterećujuća atmosfera i u njoj ne može da se zadrži duže nego što traje gorenje cigareta. Jer se obično ti duhovni razgovori vode sa cigaretama, kako otac Serafin govori, u bogoslovlje sa cigaretom i dobrim konjakom. Jer što kaže arhimandrit Rafael Karelin za takve bogoslove, oni bukvalno vole dobar život. Ali bukvalno vole da bogoslovstvuju, ali vole dobar, kvalitetan život. Međutim, slava Bogu, ipak smo povjerovali svetom Ignjatiju, i odlučili da, ako ništa drugo, ne krenemo odmah na put. Da stanemo još malo, da porazmislimo, pa ako odlučimo, eto njega, da pomogne i da vodi. Iako smo išta uradili dobro, to je što odustasmo od onih mapa i pocijepa smo one karte i ne uđo smo one brze vozove i udobne avione koji odavde povjeću, a u bezdan prelesti slijeću. Ima ih taman ovoliko koliko ima i u i našim međunarodnim letovima i u ovom vazdušnom saobraćaju. Otprilike to je ta neka vidljiva slika onog duhovnog transporta kojim se mnogi služe, ali mnogi propadaju, sliječući u oblast tame. Jedno od poglavlja u sveštenom učenju svetog Ignjatije u trećem tomu asketskih ogleda nosi baš naslov viđenje svojega grijeha. To je jedna vrlo važna lekcija. Ovo prosto nije razmišljanje nekog monarha, znate. Ovo nisu tako radovi nekog kauđera. Ovo su, braći i sestre, lekcije svetog oca. Ovo je učenje duha svetog viđenje svojeg grijeha. Iskoristili vrijeme i ukazali na nešto što je, rekli bismo, najvažnije. E, nećemo se doticati svega, nego ćemo ukazati samo na ono najvažnije. Zla savjest od koje se molimo Gospodu da nas izbavi svakodnevno od duha sujete, od zlih sjećanja i od zle savjesti. Zla savjest je ona savjest koja ne obavlja dobro svoj posao. To je ona lukava savjest koja ti ne ukazuje precizno na duhovne probleme i bezbrojno mnoštvo tvojih sagrešenja, koja ti gleda kroz prste i koja te bodri, kaže, ajde, nije to toliko strašno. Može i tako da se živi. To je djelovanje zle savjesti. Bog jedino može da vrati izbledjelim slovima, misli na savjest, jasnost i izbavi čovjeka od zle savjesti koja daje pogrešne informacije i koja vrši pogrešna duhovna mjera, lažno nas tješeći da je sa nama ili sve u redu ili da su u pitanju sitne greške koje se vrlo lako mogu otkloniti. Eto, sa nekoliko dobrih, naravno, usujeti izvršenih dijela. To je djelovanje, obratite pažnju, to je mnogo važno, to je djelovanje zle savjesti. I teško onom čovjeku koji se po njoj, braćo i sestre, orijentiše, znate. Jer Gospod nam neće suditi onako kako sudi zva savjes. To je demonska zamka. Možemo je slobodno nazvati demonskom namještaljkom. To je centar odakle demon obmanjuje čovjeka, znate, uspavljuje ga, znate, tom, tom narkozom zle savjesti. Recimo, pogledajte, e, šta se dešava u svijetu. To su strašna, e, strašna djela, braći i sestre. To je, to je agresivno bogoborstvo. Pogotovo u ovim novim i savremenim sodomskim projavama. Što zamislite kad zva savjest ubijedi muže ložnika, znate, da on ne samo da ne čini zlo, nego da ima pravo i kad ga ubjeđuje da to pravo treba da traži potpuno transparentno, raznim e, šetnjama, protestima, to, to je strašno i izopačenje savjesti. Naravno, to su te ekstremne projeve, ali zla savjest može da ozredi i one koji su zainteresovani za ozbiljan duhovni život. Zato je viđanje svojega grijeha tako važno na putu duhovnog života i to na njegovim početcima. Jer viđanje svojega grijeha, da se razumijemo, nije zenit duhovnog života, nego to su početci, to je svitanje duhovnog dana. Jedino Bog može da daruje čovjeku viđenje svojih grijehova. Viđenje svoga grijeha, čovjekovog pada, u kome je korijen, sjeme, zametak, ukupnost svih čovjekovih sagrašenja. prizvavši u pomoć milost i silu Božju, prizvavši ih u pomoć najtoplijom molitvom, sjedinjenom sa revnosnim postom, sjedinjenom sa plačem i ridanjem srca, ponovo otvaram knjigu savjesti, ponovo pažljivo promatram svoje grehove, koliko ih je i kakvi su pažljivo ispitujem šta su mi donijeli grehovi koje sam učinio. Ovo sveti gnjat je govori o sebi, jer prilikom prvog pokušaja on je našao knjigu savjesti prekrivenom prašinom i gdje su slova izblijeđava. Mogo je samo da nazre i primijeti one velike i krupne grijehe, a sva ona sitnija slova nije mogao da iščitava nije imao dovoljno jak vid i tu blagodatnu dioptriju, znate. Shvativši da se nalazi u problemu, da živi u tami, da je slijep, pojačao je post i molitvu, kako i mi u crkvi činimo, pogotovo za vrijeme velikoga posta, i tražio je svjetlost, duhovnu svjetlost u kojoj bi mogao da sagleda i da iščita ova slova zapisana u knjizi Savjest. I u njenoj svjetlosti izmoliš je šta ima da vidi. Ovo su sad duhovna viđenja, naravno. Ne treba očajavati, braći i sestre, mi od ovoga ništa ne vidimo. Znate. Mi smo sobom poprilično zadovoljni u tih 15 minuta koliko odvojimo u jednom danu ili u mjesec dana da se pozabavimo sobom. Jer onaj koji je uključen u ritam ovoga svijeta, on najmanje može da brine o sebi. Nema vremena. A da bi čovjek vidio svoj grijeh, on mora da odvoji vrijeme. On mora da živi u bezmogvi, u tišini, On treba da sačeka, zna. on treba da odvoji vrijeme za molitvu, on treba da se pripremi za prijem ove svjetlosti i da sa izoštrenom pažnjom sagledava svoje grijehe koji se ne nalaze na licu, kao bubuljice, nego u dubinama duha. I to viđenje uopšte nije lako. I da bi se udostojili tog viđenja, mi treba da ga ištemo, jer to viđenje je dar. Dar Boži, a da bismo ga primili, mi treba da pojavimo e, volju, želju, da kucamo, da tražimo, da ištemo. Kako se moli sveti duh kroz svetog Jefrema Sirinu? Daruj mi da sagleda, o gospod, kleči svetitelj, daruj mi da sagledam svoje sagrešenje. Vidite kako vaspitanik crkve. On se ne zanosi, znate, nekom umišljenošću da zna, da, da, da umije, da mu je sve jasno. Znate. Pritom to je, to je veliki jefren. Nego kleči nezadovoljan i svjestan da još uvijek živi u sljepilu i traži svjetlost u kojoj može da vidi, da sagleda svoje sagrešenje. Ne traži on ništa drugo. Kao što mnogi od nas danas traže tu važnu svjetlo, se zato Bog i javlja mnogim. Ne javlja se zato što đavo ima silu, nego zato što ga traži. Bismo da vidimo ovo, bismo da vidimo ono, da znamo, da razumijemo, onda uvetimo u oblast visokih umozrenja svetih otaca, potpuno nespremni, znate, naivni, znate, u pelenama, da doživljavamo traumu, psihičke poremeće, ljudi silaze sa uma, onda moraš da ga hraniš zajedno sa svojim sa svojim kerom, jer i on je počeo na četvoronoške da ide, znate, od visokih duhovnih uzlijetanja hoće da živi zajedno sa psom u njegovoj kući. Tako ljudi degradiraju. Zato što je htio ne da vidi svoje sagrešenje, nego da ispita dubine bića Bože, da uleti u suštinu Božiju, kako se zanose pogotovo ljudi iz daleko istočnih kultova, znači, to, je, to je najstrašniji satanizam. Duh Sveti uči i crkva sveta uči da molimo, pazite, da nam Gospod da viđenje svojega grijeha i kaže sveti Ignjatije, evo, vidim, pogledao je. Gospod je dodirnuo svojom blagodaću njegove slijepe oči i on kaže, vidim. A šta vidim? Kaže, poziva se na psalom 37, 39, bezakonja moje prevaziđoše glavu moju. Kao breme teško opteretiše me, umnožiše se većma od vlasi glave moje. Evo ti ga duhovno viđenje. Evo ga viđenje svetoga Davida Evo ga viđenje iz svetoga Ignjatije. Evo je progledao slijepi, umišljeni, prevašćen. Slijep od utrobe materine, evo ga progledao. I vidite šta vidi. Pazite, to vam je veća razlika nego ona koju smo imali u tami slijepo rođenog koji je konačno progledao i vidio svjetlo stvarnu, i ljepotu tvorevine, da. Veća je razlika, pazite, po kvalitetu viđenja, u onoga koji je duhovno slijep, dakle zanesen svojom veličinom, svojom pravednošću, da ne kažemo svojom svetošću, progledao i vidio realnost. To je neuporedivo veća razlika. I vidite, E, samim tim i veća radost. Jer ove oči, one će da pogledaju, neko vrijeme gledaju i na kraju će se ispuniti crvim. A umne oči kad pogledaju i toj svjetlosti u duhu pokajanja ostanu vjerne, neće se nikad više zatvoriti. Jer svjetlost kojom vide to je svjetlost besmrtna, to je svjetlost duhovna, to je svjetlost duha svetog, vječnog duha. Bezakonja moje prevaziđoše glavu moju, znam. Potonulo, pazite, znači, nivo bezakonja je iznad glave, znate, potpuno uronili u bezakonje prevaziđoše glavu moju. Kao breme teško opteretiše. Biće, znate, opterećeno grijehom i to teškim bremenom grijeha. Umnožiše se većma od vlasi glave moje, znate. Više od vlasi, znate. Grijesi naši, ili kako na drugom mjestu sveti oci govore, više od pijeska morskog, znate. To su takva viđenja, tako duboki doživljaji velikog mnoštva sagrašenja. A kakve su posledice takvoga i tolikoga grijeha? Pa odgovara sveti Ignjatije, a sad već u duhu viđenja, znate Nemojte ovo površno da tumačite. Danas mnogi nisu spremni za, za opštenje sa duhovnim učenjem, pa se onda brzo ili spotiču ili izvode pogrešne zaključke. Ovo je sve svitanje novog dana. Ovo je početak vječne radosti, vječni život i vječni dan počinje na ovaj način. To je svitanje, to je duhovno viđenje počinjemo od viđenja grijeha, znate, a krećemo se ka čistom prostoru bezgrešnog Boga. Počinjemo od smrti, braće i sestre, a nastavljamo sa vaskrsenjem, vaznesenjem. Da. Kakve su posledice takvog grijeha? Onda nastavlja opet u duhu psaltira. Zahvatiše me bezakonja moje i ne mogoh gledati, srce moje ostavim. Posledice grešnog života su slijepilo uma, kamenosrdnost, bezosjećajnost srca. Um okorelog grešnika ne vidi ni dobro, ni zlo, totalno slijepilo. Njegovo srce gubi sposobnost za duhovna osjećanja. Ako taj čovjek ostavi grešni život i okrene se pobožnim podvizima, tada njegovo srce kao da je tuđe, ne podržava njegovo stremljenje prema Bogu jedno od svojstava ovog viđenja jeste i obamrlost čitavog našeg bića. Duh Sveti otkriva teško stanje, tešku povrijeđenost. Otkriva da je naše srce samo nesposobno da prati, da je okorjelo, da ne može da te podrži u tvojim novim namjerama. Um, znate, e, obamrlost volja je raslabljena. Međutim, obasjavajući prostor tvog bića i ukazujući na bolest, Duh Sveti ili blagodatna svjetlost, ona te poziva da ne tražiš od sebe ono što ti je nemoguće. Ti si ovakav kakav si. Oči su ti spržene, nema ništa u njemu. Srce ti je ispunjeno krvlju koja je pomiješana sa demonskim otrovom. Tvoja volja je nabijena na kolac demonske volje. Tvoj um je prožet demonskim maštanjima, izjeden demonskim pomislima i pokoren umu satanima. Jedino što je novo u svemu ovome jeste viđenje svega toga. Dojuče, iako si se nalazio u istoj situaciji, ti to nisi primećivao, ti to nisi vidio. Ti si smatrao da je sve u redu. Mnoga od tih stanja ti si smatrao i nazivao duhovni, blagodatni, svetim, nadahnutim. A sad, u svjetlosti, istinitoj, vidiš ovu jezivu scenu, totalnu obamralost. Od sebe nema ti pomoći. U ovoj svjetlosti prepoznaćeš svoju slabost, pogledaj svoj grijeh i okreni svoje lice u onom pravcu odakle svjetlost dolazi. Kao što slijepi, braćo i sestre, nije gledao u sebe, jer njegove oči nisu došle iz njega. One su došle iz ruku Božih. Ta svjetlost je došla, ona ga je obasjala iz onog diska, iz tijela Božih koje predstavlja onaj e, disk sunca pravde, kroz tijelo ovaploćenog Boga obasjala ga je svjetlost. Tako i ova svjetlost u kojoj mi vidimo svoj grijeh, ona ne dolazi od nas. To nije neko novo e, psihičko stanje ili neki novi nivo tvoje svijesti. Ne, ta svjetlost uopšte nije tvoja. Ona po prirodi ne pripada tebi. Ona je došla, ona te obasjava, ali po prirodi nije tvoja. I u njenoj svjetlosti ti vidiš sebe onakvim kakav jesi. U toj gordoj izolaciji, samoizolaciji, čovjek ne može sebe da vidi. I svi oni koji nisu uključeni u duhovni život crkve, oni, braće i sestre, sebe kao da nikad vidjeli nisu. Oni potpuno žive u nekom iluzornom prostoru. I sve to što oni rade, planiraju, stiču i grade, to je sve fantazija, znate, to je sve kao palučina. Zato ljudi tako tragično završavaju, tako im se životi, znate, ruše. Za par sekundi sve se sruši. Zato što oni praktično nisu ni živjeli. To je pjena od fantazija, od maštanja. Samo u svjetlosti istinitog Boga, onoga koji jeste, čovjek sebe može da prepozna. Tako da i u ovom djelovanju koji izaziva naša prva duhovna viđenja, Gospod ne želi da nas obeshrabri, da svjetlost je svjetlost utjehi, znate, to je carska svjetlost. To je svjetlost našeg spasitelja, našeg iselitelja. I on, otkrivajući nam našu obamrlost, znate, našu ogrehovljenost, naše bukvalno raspadanje, On nam nudi silu koja može da nas vaspostavi, znate, da nas podigne, znate, da nas preobrazi. Kaže sveti otac, kada Božja blagodat otkrije podvižniku mnoštvo njegovih sagrešenja, tada on, htio to ili ne, postane potpuno zbunjen i padne u duboku istina, pokajničku, tugu. Zato je mnogo važno da ne bježimo od ovog poznanja. Otkuda ova tuga? Ona je objašnjiva jer se svo to naše zdanje umišljenosti pogotovo ako je čovjek dugo živio u tom lažnom prostoru, sve se ruši, braći i sese. Ništa od onoga što si ti mislio da jeste, više nije. Postaje ti jasno da si bio prevaren, obman. Istina, i to treba naglasiti, postoji jedna granica ne treba ispitivati gdje se ona nalazi, kad čovjek odmakne u toj umišljenosti i kad uleti u prostor samomnjenja. Samomnjenje, e, oci nazivaju tako jednu, jednu vrstu bolesti duhovne ili jednu e, razvojnu fazu, podmaku fazu obmane ili prevesti. E, takvim ljudima, braći i sestre, ne recimo da je nemoguće ali opet recimo da je vrlo teško pomoći. Pritom, tu čovjek ne pomaže. Čovjek takvom čovjeku ne može da pomogne. Tu može samo gospod, a i njemu nije lako da priđe onome koji je obmanut, jer se takav čovjek nalazi u ubjeđenju da on opšti sa gospodom. I svu tu prelest on smatra bogopštenjem i djelovanje tih demonskih energija koje u njemu simuliraju duhovna stanja, jer ipak je to, braćo i sestre, bivši angel, znate, ima on u svojim e, memorijama, znate, istina, sve to oboreno i pretvoreno u minus, znate, ali ima on u svojoj memoriji kako bi to od prilike trebalo da bude. Od doživljaja duhovniku on nema ništa, on je potpuno lišen svega ali može da imitira. Kao što raskolnik može da stavi mitru na glavu, jer otprilike zna kako mitra izgleda i može da čita sve i sve te liturgije. Raskolnici, raspopi, oni sve čitaju, braći i sestri. On uzme svetu liturgiju Jovana Zlatoustog i počinje blagosloveno carstvo, u miru, gospodu se pomogu. Sve ide posjećan, ali duhom On uopšte ne učestvuje u tom prostoru. Tako isto i satan. On zna kako bi to otprilike trebalo da bude, kako to otprilike izgleda na, i simulira. I takav čovjek projevu njegovih energija smatra za duhovna stanja. Jedino što u njemu e, ne može da izazove, jer ipak je to đavo jeste viđenje svojega grijeha. I kod takvih ljudi, i to je mnogo važno, provjeravajmo sebe neprestano i svakodnevno, jer tu je jedan dan veliki, ako se skrene sto puta, provjeravajmo sebe da li se nalazimo u tom raspoloženju pokajanja i da li sagledavamo, da li se bavimo, da li ištemo viđenje svojega grijeha. Jer ako se neko vrijeme provede u tim nekim lažnim, blagodatnim zanosima, onda čovjek već mijenja pravac svog duhovnog kretanja i sve mu se čini kako je gospod prisutan u njegovom životu, pa počne da pravi e, kombinacije, pa povezuje situacije, znate, pa jedna, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa mu život nekako postane zanimljiv, znate. Duhovno raskošan. Ako nema onog čuo, znate, onog doživljaja i one sjete, blagodatne sjete koja dolazi od viđenja svojega grijeha, to je jasan znak da se takav čovjek kreće pogrešnim putem. To ne znači da ne može da se vrati. Gospod će se sigurno potruditi da ga nizom dopuštenja koja se vezuju za padove, jer takvi ljudi se smiravaju padovima, raznim dopuštenjima, E sad, ako je potpuno e, gord i drzak, pa i posle svih tih padova on sebe gura u svijest da je ipak neka veličina takvom čovjeku onda stvarno teško pomoći. Ali ako njemu ostalo nešto od onog zdravog, duhovnog jezga, on će ipak e, smognuti snage da kaže čekaj, ovdje nešto nije u redu. Kako mogu da smatram da jesam, a tragovi mi smrde grijehom, bludom i drugim strastima. Ovdje nešto nije u redu. Gospod na taj način daje mogućnost da ipak sagledamo u duhu slobode da je u pitanju bila zamka. svoj grijeh može da vidi jedino onaj koji se potpuno i dragovoljno odrekao svakog prijateljstva sa grijehom i budno stražari na vratima svog doma sa isukanim mačem, riječju Božijom. I odbija posjeca tim mačem grijeh u kom god obliku da mu se on približava. Ko čini veliko djelo da uspostavi neprijateljstvo sa grijehom i na silu odvlači od njega um, srce i tijelo, vidite ovdje mnogo važno kako to sveti oci mudro i duboko, ne lako misleno i površno, kako pristupaju ovim temama uspostavljanje neprijateljstva prema grijehu, znate. To je praktično priprema za objavljivanje rata. Duh Sveti otkriva grijeh i daje nam mogućnost da ga sagledamo. Ali, i to je svojstvo Božje blagodati, naša slobodna volja je, braće i sestre, netaknuta. Znate, I to je savršenstvo Božijeg djelovanja. Otkrivati grijeh, a ti nigdje ne osjećaš da se nad tobom vrši pritisak. Da te neko tjera, da moraš da se pokaješ. Naravno, to mi vrlo često neiskusni i neduhovni, a kad hoćemo da budemo duhovni, iskusni i duhovnici, pa uzimamo ljude pa ih maltretiramo te ostavi cigare, te prestani da pušiš, te dolazi na liturgiju, te ovo, te ono. Braćo i sese, to nema veze sa duhom svetim. To nije stil crkve, znate. Tako gospod ne djeluje. I po tome možemo da prepoznamo koji duh djeluje. Duhovni ljudi nikad nisu nametljivi. On će ti pomoći, u duhu svetom da ti sagledaš svoju slabost, a hoćeš li se ti njome baviti, e, kojim intenzitetom pristupiti toj borbi, to je tvoj, to ćeš ti da odlučiš, a neću se ja boriti sa tvojim strastima. Mogu da ti ukažem po mapama svetih otaca da postoji problem. Ako imaš volju da ga sagledaš, na kraju krajeva, Duh Sveti će ti pomoći. Pomoći će ti crkva, pomoći će ti oci, ali ako ti to budeš ti, ako ne budeš ti, ništa ostaće na tome. I to viđenje grijeha će vremenom, znate, da se povlači kako? A pa Duh Sveti je ponudio, to je dan, a ti možda nisi htio da ga primiš. Tebi se više dopada tvoja umišljenost, ništa. Duh će se povući zajedno sa njim i svjetlost, i ti prosto više nećeš imati viđenje čega? Svojega grijeha. I opet plima pa u mišljenosti i put u pogibiju. Dakle, u pitanju je dar, braće i sestre, a ne nasilje. Tako da, kad e, ta svjetlost uđe u našu dušu, ne prodire, nego ulazi, na svešteno, tiho, i daj nam mogućnost da vidimo. Ona nas čeka da donesemo odluku. To jest da objavimo rat. Da uspostavimo, kako kaže Sveti Ignjatije, neprijateljstvo prema grijehu. Imaš tu slabost, tu slabost, tu slabost, tu slabost. Neposlušan, drzak, ohol, gord, da idemo sad u sve druge strasti, ali tako? Zašto? Pa zato što će ti Duh Sveti odlično ukazati koji su tvoji problemi. Daće ti tačnu diagnozu. I ako odlučiš da se liječiš, odnosno da ratuješ, to ćeš ti da odlučiš. Sila je tu na raspolaganju. Pa i svjetlost je došla, braće i sese, ne da ti pokaže da imaš problem, da ti kreneš u rat i u akciju, da objaviš neprijateljstvo i da te ostavi da sam vojuješ. Ne. Duh Sveti ti nudi savezništvo. Duh Sveti i sva sila nebeska poziva te da ratuješ i obećava da će biti sa tobom u sve dane do svršetka vijeka. A tu je već crkva, je tako? Tu su već svete tajne. Tu ti je već sveto pokajanje i tajne ispovijesti. Odmah te čeka i sveto pričašće i moćni angel i moćni svetitelji, premoćna presveta Bogorodice i sila svete Trojice. Svi su sa tobom, ali ti treba da doneseš odluku. I ukoliko je doneseš, kaže sveti otac, i ko učini veliko djelo da uspostavi neprijateljstvo sa grijehom, i na silu, pazite, na silu odvlači od njega um, srce i tijelo, koji u stanju pada, teže ka grijehu. Evo, uzmite recimo Isusovu molitvu i probajte da okrenete 50 krugova, 50 čvorova, kako reče jedna sestra, počeo da se vrti u glavi posle desetog čvora, ali pod uslovom da um zaključava u riječi molitve, ne ono, znate, grickanje noktiju i zanoktica, nego polako, zakucavanje uma u riječi molitve. Gospode, Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grašno, jedan. Pa isto tako drugi, da um prolazi kroz riječi, deset puta i već, znate, vrti se u glavi, ne može, nema snaga, bježi, Dobro je, možeš i više, ne, odmori. To je, braćom, sve se mnogo bolje nego kad čujete da neko govori po 300-400 molitava u pravilu. Možete zamisliti na što to liči. Tu se ni jedna ne nabode valjano. Jer 10 puta, 20 puta, 30 puta, kako nam je govorio jedan naš sabrat, kad je počeo tom molitvom ozbiljnije da se bavi, ozbiljnije u ove naše dane, u našim mjerama, Pa ona brojani od 30 čvorova, znate. Pa posle 30. čvora, zato on je morao opet da se uključuje u realnost, jer za tih 15 minuta, provlačujući se kroz ime vječnoga Boga, on je imao potpuno druge duhovne doživljaje i doživljaj vremena i prostora. Za samo 15 minuta, znate, koliko je to gust prostor, znate, za opterećeni pali um i koliko tu snage treba uložiti. Već boravljanje u Isusovoj molitvi, kao što su naši sveti oci Isihasti i u naše dane sveti starac Josip i Isihasa, koji je znao po 8 sati, zamislite to, po 8 sati da se ne mrda iz imena Božije, da uvlači svoj um, kako je on to govorio, u kanjon, znate u kanjon Isusove molitve, duboki kanjon, tuga stjesni i nema nikud, ovuda ćemo da plovimo, znate. Naravno, produbljujući vremenom, vremenom, vremenom, vremenom, vremenom, napravio usjek, duboki kanon i unutra uvlači svoj um i po 8 sati ga drži tamo. Zamislite to. I onda je izlazio, znate, ko, ko serafim plamteći blagodać. I zahvaljujući tom čudesnom trudu i podvigu uspio je, kao i veliki Grigorije Sinait, da obnovi i siklasičku duhovnost na Svetoj gori i evo je taj talas blagodati dopro do eh, Amerike, znate, koja je danas postala mjesto poklonjenja. Evo, baš ovih dana, jedan naš otac Svetogorac sa Svete gore putuje u Ameriku, znate, na duhovnu korist, da se tamo vidi sa starcem Jefremom koji je duhovni sin starca Josipa, znate. Ali potrebno je uložiti napor, dakle na silu. Ako vi očekujete da će vam um u jednom trenutku posle odgledanog filma ili finala Lige šampiona prosto spontano iz 90. minuta ući u prostor i sihije i duhovnog djelanja, onda, braće i sestre, kako to je već stepen neozbiljnosti koji nas isključuje iz ovog polja. Ipak, postoje neke međe i neka pravila. Srce takođe, evanđelsku ljubav imati odmah. Ne može, braći i sest, mora srce da se preore, da bi imalo zdravu, pravu, duhovnu ljubav. Mnogi se zaliječu pa imaju ljubav. A sveti otac se pita, je li? A otkud tebi to? Evo ja već 50 godina orem, pa nemam tvoj nivo duhovnosti. Kako si to uspio? Naravno, očinski ti prilazeći, jer vidi da stojiš na, na ivici, litice. Ako malo pažnju da ti uvati, ne bi li te stegao za ruku i povukao. Vidi si u prevesti. Govoriš o ljubavi, ništa uradio nisi ti. Na ljubav koju možeš da imaš i usmjeravaš prema bilo kome. Više voliš automobil tom ljubavlju nego, nego gospodu. Jer to bi vidjeli ako bi krenuli auto da ti prevrćemo ili da ti prevrćemo nešto što je vezano za ime Bože. Pa po reakciji bi se vidjelo koga više ljubiš. Dakle, treba ozbiljnije ući u taj prostor i uložiti veći napor i na obradi srca, uma i volje. Jer oni teže, braće i sestre, pod djelovanjem energija pada, energija palih duhova, teže u suprotnom pravcu i u početku i treba vući na silu. Ukoliko uložimo taj napor, objavivši rat grijehu, dakle reći svom umu, nećemo više ovako bijesno i halapljivo pseto, kako sveti Jovan Veslični govori svom umu. Nećeš više ovako. Sad ćemo malo drugačije. Sad ću ja tebi da dam zanimanje. Kako je govorio i Nikifor, sveti Nikifor, koga danas proslavljamo, učenik, učitelj svetoga Grigorija Palama. Ima tamo preko puta vatopeda jedna kelija, mislim da je posvećena svetom Dimitriju, e tu je sveti Palama živio sa Nikiforom. On je u početku bio rimokatolik i prepoznavši tamu, koja tamo vlada, ne mislimo tamo onako, kako mi svjetlosti tamo tumačimo, mi smo pravi, vi ste krivi, nego na ozbiljan način bio željan i željan istinske svjetlosti vidio tamo je nema, u redu sve je dobro, ništa ja ne idem dalje, ja prosto idem za svjetlošću. I svjetlost je naša u pravoslavnoj crkvi i u pravoslavnom isihazmu. I dobro se napojio tom svjetlošću i naučio svetoga Palamu kako da je prima. I on kaže, živjeli su zajedno u toj keliji preko puta manastira Vatopeda, i on kaže, naravno, to, to su pouke koje usmjeravaju našu pažnju, ali praktično mogu da tvore ne svi, ali u neku ruku i u određenoj mjeri i svi, kaže um da se zatvara, da se vrati sebi, da se vrati e, svom prostoru srca, tamo gdje mu je mjesto, i tamo da ne stoji prazan, nego da neprestano izgovara. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I počeće da mu se daju sile blagodati. Počeće vrline da klijeju iz njega. Znate, to sveštene vrline. I tako su naši sveti oci postajali pravi istinski bogoslovi, znate Oni su imali svoju literaturu, ali imali su drugi put, znate. To je put sveštenog bezmolvija, znate, od delanja prakse sveštene ka sozrcanju i zato su im se nebesa otvarale. Zato imamo takve veličine poput svetog Grigorija Palame. Njega je Nikifor učio kako se bogoslovstvo i kako se svjetlost istinita prima. I sigurno da su i sami ulagali veliki napor da bi se do toga došlo, braći se. Veliki napor, veliku žrtvu. Onome ko objavi rat grihu, ko uspostavi neprijateljstvo, ko kaže nećemo više ovako, nego ćemo drugačije, i volji, i umu, i srcu, Bog daje još dublje poznanje svojeg grijeha Ono prvo bilo je samo svitanje. Znate. A ako nastavimo tim putem, dan, znate, nadire, svjetlost nadire. I čovjek, to je mnogo važno, pazite, to je taj blagodatni pravac, e, ide e, ne od malog viđenja svojega grijeha, pa evo nešto se malo sagledao i odmah u sozrcanje. Ne, braći i sestri, to nikako. Što više duhovno napreduješ, što se više boriš sa grijehom, ulaziš u sve dublje poznanje svojega grijeha, viđenje svojega grijeha i svojega pada, svoje bolesti. Pod dejstvom blagodati Duha Svetoga. Jače je djelovanje Duha Svetoga u duši, izaziva dublje i jasnije viđenje svojega grijeha. To je mnogo važno da prepoznamo. Mnogi, a to je nekako i dobro, ali isto vrijeme i tužno, koji nemaju e, ove informacije, koji nisu upoznati sa ovim učenjem, a imaju dobru namjeru i u kojima zaista djeluje Duh Sveti, ali tu je mnogo važno da se nekako povežu sa, sa učenjem Svetih Otaca, u tom slučaju, posebnom slučaju svetog Ignjatija Brančaninova i oni koji su njegovo učenje naslijedili, mnogo je važno zašto? Zato što kažu, na primjer, e, da li u pitanju neko koji je u monaškom činu ili hrišćanin koji e, ima ozbiljnu namjeru da živi duhovnim životom, pa primjećuju kako su e, ranije bili bolji, znate, E, kako evo prošlo 10 godina, a oni sve gori i gori. Znate. Ili recimo jedan monah posle 10 godina primećuje da nikad gore nije živio. To je, e, vidite, to je mnogo, mnogo dobro, ali je potreban neko ko će ga ukrijepiti i utvrditi, samo da mu, e, ništa drugo, samo da mu istumači situaciju, znate. Jer to je očigledno dobra dušica i u njoj djeluje duh sveti. To je mnogo bolje nego neko ko je posle 5-6 godina već počeo znate, da, da vidi, da se ozrcava i koga uvatila ona, ona histerija poučavanja drugih. Jer onaj koji poučava drugi, znate, on očigledno nije vidio svoj grih. I ovako da se razumijemo, i mi, da smo ušli dublje u poznanje svojega grijeha, mada opet To je Božje promiješanje, ne može se i tamo na silu. Mi ne bismo ovdje večeras bili, nego bismo u kelijama pod ključem, znate, plakali, znate, čutali, kao što su veliki oci, znate. Oni su e, izbjegavali, naravno, ne treba ignorisati, kako kaže jedan naš otac, pa tako malo nas usmjeravo, kaže, dobro, kaže, Pazite na sebe, ali nemojte i narod ostavljati, pogotovo ovo naše vrijeme. Ali tu treba imati e, mjeru i ne malo straženje i opreznost da se taj balans ne poremeti. Mada evo, trudimo se koliko možemo da ovo što zborimo što manje bude od nas, a što više od naših otaca. E, dakle, mnogo je važno da to prepoznamo. To je, braćo i sese, da kažemo, ključni trenutak. Od tog trenutka počinje da se razvija naš, naš istinski duhovni život koji će nam donijeti mnogo radosti, znate, mnogo utjehe. Više ništa neće biti toliko strašno. Izbjeći ćemo onu nepotrebnu napetost, znate, onu onu stresnu duhovnu, znate, kad ljudi sve nešto brinu, gledaju, jesu li pogriješili, nisu li pogriješili, kad mjere svoj grih preciznim mjerama. Sveti oci ne mjere svoj grih, oni ne broje, nego kažu da ga ima više nego pijeska morskog. Oni ne mjere, kako neki od nas hoće da mjere vlasi na glavi, pa počne jedna, dvije, tri, četiri predispovijest, ne? Pa najbolje je da to mjerimo zajedno, tako? Ti kreni sa jedne strane, a sveštenik će sa druge, da ako izmjerimo ove godine. To je, a pazite, e, mnogi tako pristupaju pokajanju. Za tako je najbolje da ih obrijemo, tako? Pa i bude tako, znate, tako i na kraju završaju tamo neđe sa onim naranđastim ćelavim kimonima i gore negdje tamo. Tako to biva. Znači, nema što da brojim, znate. Metanija i Bože, milosti budi meni grešno. Bezakonja moja, prevazi ljoše glavu moju, znate. Kao breme teško, više od vlasine. To je to pokajanje koje Gospod traži. To je e, duhovni život, znate, to je duhovno, znate, kretanje, to je pravo, ono sočno, spasonosno, rasterećujuće pokajanje. Sveti oci nisu uopšte htjeli da izađu iz tog prostora. Njima je, braći i se, osladilo, znate. Oni što više upoznanje svojega grijeha, sve više blagodat radi u njihovom srcu, znate. I e, iz tog stanja uopšte nisu htjeli da izlaze. I kako kaže sveti otec Ignjatije, što su više napredovali, a on je, to je mnogo važno, on je najbolje razumio svete oce. Znate kako ih je savršeno ih je razumio, a nije lako njih razumjeti. Svete oce nije lako razumjeti. A pogrešno, ništa lakše. Evo uzmite bilo koju knjigu svetih otaca, 100% ćemo ih pogrešno razumjeti. I danas ih mnogi potpuno pogrešno i naopako i čitaju i razumiju i, i tumače. Sveti otac, otac Ignat je tu besprekovno precizan, jer je duhom svetim uveden u taj prostor, kako to savršeno, skladno povezuje i među njima vidi tu usklađenost i duhovnu prejemstvenost, odnosno povezanost. Pa kaže, što su više napredovali u duhovnom životu, sve su se više, u, da kažem, utapali u to suvo pokajanje. Uopšte nisu izlazili iz njega. I sva njihova djelanja dovodila su ih baš do toga, do pokajanja. I pitaju jednog, kako to kaže sveti otac Ignjatije, e, šta da radim, kaže, kako da provodim vrijeme u Keliji. A ovaj kaže, imaš mrtvace u sebi i ti me pitaš kako da provodiš vrijeme. Plači nad njim, znate. Njima se sav život pretvori u plakanje, ali u tom plakanju, znate, nad sobom, nad svojim padom, a oni koji su odmakli tim putem, oni prodiru u jednu posebnu duhovnu zonu, a to je viđenje koje je veće od ovoga, to je viđenje pada ljudske prirode, Počinje se od viđanja svojega pada, tu čovjek biva smiren, duboko smiren i što više napreduje tim putem, ulazi u novi nivo sozrcanja, novi stepen sagledavanja ili viđanja. To su prava viđenja, braći i sestra. Ne nebesa se otvaraju i angelski krugovi i tako dalje. Nego u, u viđenje pada ljudske prirode. Dakle, svakog čovjeka I takvi ljudi postaju molitvenici za sav svijet. Znate. Oni se mole kako za sebe, oni se e, moli i za sve ljude, znate. Jer vide da smo svi u problemu. Nema za njih neprijatelja. Ova neprijateljstva koja smo mi uspostavili, mi, oni, naša granica, njihova granica, naša zastava, njihova zastava, naša crkva, zastave, granice. To je, braćo i sese, to je sve izmišljeno, znate. To je sve nametnuto. Nema granica, znate. Svi smo mi u sjenci smrti, znate. Svi mi živimo u jednoj državi, u državi mrtvih, znate. U državi palih, ogrehovljeni, uđi u bilo koju državu, bilo koji narod, svi bolujemo od iste bolesti, svi imamo isti problem. U svima nama pada priroda. Dakle, mi smo braća po padu. I to vrlo bliska braća po padu. I oni koji su svjesni toga, za njih više braća i sestre, nema ovi i oni. Svi smo u problemu. Ali ono što nas povezuje, znate, i čini bliski, jeste spasitelj naš. Jedan problem u svima nama, jedan spasitelj za sve nas. Jedna tama u kojoj svi živimo i samo jedna svjetlost koja dolazi i obasjava svakog čovjeka koji hoće da je primi Jer kao što sunce sija, ali nikoga na silu ne izvlači, ima mnogi koji uopšte ne izlaze iz svojih stanova, iz svojih podoruma, iz svojih grobova. Tako i Hristos. On je, braćo i sese, obasijao. Znate. E, vječito je podne, znate, od vaznesenja gospodnjih, znate. Ljudska priroda je neprestano u zenitu i Duh Sveti obasjava znate, sve ljude ali ne na silu, nego samo one koji hoće tu svjetlost da prime. E ta svjetlost je svjetlost koja može da pomogne i da obasija dušu svakog čoveka. Znate. To je ono što je zajedničko svima nama i u toj svjetlosti mi se sjedinjujemo i postajemo jedno u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ali na putu ka toj svjetlosti i toj zajednici, ka tom jedinstvu, ka visokom slavlju velikog i svetog pravoslavlja, ka svetim liturgijama i svetim praznicima, mi moramo proći vođeni duhom svetim kroz kapiju, kroz dveri pokajanja. A te dveri i prvo na što najlazimo kad uđemo na njih, to svitanje tog novog dana, pojavljuje se kako nas i povuči Sveti Otac u viđenju ne tuđega grijeha, jer tamo gdje se tuđi grijeh vidi, ti si promašio ulaz. Odmah to znaj. Đavo te uveo, čim ti vidiš grijeh je bližnji. To je, braće i sestre, nepogrešivi znak. Na to uloži koliko god hoćeš, sto posto si pogodio da je promašio. A kad uđemo na ovu kapiju, mi vidimo svoj grijeh i odmičući sve više i dublje ulazeći u taj sveštani prostor, sve više se produbljuje upravo ta svijest i to viđenje. I tim putem i kroz to viđenje, ponavljamo viđenje, jer hoćemo sve ovo da dovedemo u vezu sa današnjom evanđelskom pričom o isceljenju slijepo rođenog, a svi smo mi u utrobi naše majke oslijepljeni grijehom, jer nas je grijeh kroz začeće oslijepi. Mi se u grijehu začinjemo, mi se rađamo slijepi i tek u crkvi možemo da progledamo. Primajući krštenje i istinsko evanđelsko učenje i nastrojenje. I tim putem hodeći, mi, braći i sestre, dolazimo do onoga koji je došao Ne radi pravednih, a pravedni su oni koji su slijepi, koji ne vide svoj grijeh i koji Hrista nikad ne ispovijedaju suštinski. Nikad. Takav čovjek ima vrlo površan odnos prema gospodu. Vrlo površan. Nemaran. Povremen. Znate, vrlo lagan. Takvi ljudi se vrlo ovako odriču u Hristu. Na bilo koju bolje namašćenu ponudu, odmah se odriču crkve i Hrista. To su pravednici, to su slijepci. Oni koji su progledali i viđali svoj grijeh, oni, braće i sese, utjehu ne vide ni u kom drugom, samo u njemu. I, da tako i zaključimo, kroz viđenje svojega grijeha, oni dolaze do onog vrhunskog viđenja, spasonosnog viđenja svjetlosti koja je došla na svijet. Njima se otkriva lice Božje, braći i sese. Lice istinitog Boga. I u toj svjetlosti oni duhom svetim sozarcavaju i svjetlost Otca Nebeskog. E zato blagodat kreće od poznanja svojega grijeha da bi ti svim svojim ogrehovljenim bićem pripao onome koji je došao da grijeh oprosti i da bolest iscijeli, da smrt satre i demone otjera sljepilo vječno da ukloni i dati viđenje, vječno viđenje njega, vječnoga koga gledajući oca vidimo, a oca vidjeti može samo onaj koji je duhom svetim, duhom očevim progledao. Daj Bože, braći i sestre, i mi molitvama naših dobrih i zabrinutih svetih otaca da progledamo valjano, počevši od viđenja svojih grehova i cijeneći to viđenje kao dar, a da nastavimo kroz ona vječna sozrcanja i vječna sagledavanja vječnog dana, nezalaznog dana u Carstvu Nebesku. Amen. Bože, daj oprašajte, braći i sestre, malo potraje, ali mi kraće ne možemo, namjera je dobra, oprostite ako malo, što kažu, zaboli uho, leđa, vrat, ali bolje ovdje malo da potrpimo, a da bi nam u duhu bilo lakše i u vječnosti blaženije, a to je nadamo se i cilj ovih naših okupljanja, ne samo ovih, nego prije svega onih u svetom hramu, na svetim bogosluženjima, ali smatramo da je i ovaj prostor i ovo vrijeme vrlo važno i značajno da bi nam i u hramu bilo toplije, milije, jasnije i svakako duhovnije u pravom smislu duhovnosti.

sempre